ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين Hakika Mola mlezi wenu ni Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na ardhi katika siku sita. Kisha akatawala juu ya kiti cha enzi. Ufunika usiku kwa mchana ufuatao pesu pesi. Na jua na mwezi na nyota zinazotumika kwa amri yake. Fahamuni, kuumba na amri ni zake. Ametukuka kabisa Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Muombeeni Mola wenu mlezi kwa unyenyekevu na kwa siri. Hakika yeye hawapendi warukao mipaka. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين Wala msifanye uharibifu katika nchi baada ya kuwa imekwisha tengenezwa. Na muombeni kwa kuogopa na kwa kutumai.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 Kisha tunateremsha kwayo maji. Ndiyo kama hivyo tukatolesha kila aina ya matunda. Basi hali kadhalika tunavyowafufua wafu ili mpate kukumbuka. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون Na ardhi njema yenye udongo wa rutba hutoa mimea yenye kukua vizuri yenye uhai kwa idhini ya Mola mlezi wake. Na ardhi mbaya haitoi ila mimea michache isiyo na faida tena kwa shida. Na hivyo ndivyo tunavyozipambanua ishara kwa watu wanaoshukuru. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hakika Mola mlezi wenu ambaye mitume wake wanakuiteni mwende kwenye haki na kuiamini siku ya mwisho na malipo ndiye muumba ulimwengu naye ndiye aliyeuanza kaumba mbingu na ardhi kwa viwango sita vinavyoshabihiana na siku sita katika siku za dunia kisha akatawala juu ya ufalme uliokamilika naye ndiye anayeufanya usiku uufunike mchana kwa kiza chake na usiku unafuatia mchana kwa upesi na mpango na kufuatana kusiko sita kama anavyotaka yeye naye Mwenyezi Mungu Subhana ameliumba jua na mwezi, na nyota. Na vyote hivyo vinamnyenyekea Mwenyezi Mungu mtukufu, vinakwenda kwa amri yake. Na yeye peke yake ndiye mwenye kuumba na mwenye amri ya kuitikiwa. Baraka za mwenye kuanzisha ulimwengu na viliomo ndani yake zimetukuka. Aya hii tukufu imekusanya maana tatu. Ya kwanza ni kuwa mbingu na ardhi ameziumba Mwenyezi Mungu mtukufu mnamo siku sita. Na hizi siku sio muradi wake hizi tuzionazo sasa na tunazozihisabu. Bali muradi wake ni kubadilika hali baina ya giza totoro na giza giza la alfajiri na mpambazuko wa asubuhi na mchana na adhuhuri na jioni. Na haya yamekusanya hali sita zinazobadilika. Na giza giza la magharibi linakitangulia kiza cha usiku. Na hizo hali sita au vipindi sita ambavyo vimeitwa siku, ndivyo wanavyovitaja wanachuoni wa sayansi. Navyo ni kipindi cha itha kilichoelezwa katika surati Dukhan ya 44 kuwa ni moshi. Kisha kutokana na hiyo itha yakatokea majua ambayo moja lake ni hili jua letu. Kisha kutokana na jua zikawa sayari na miongoni mwa sayari hizo ni hii dunia yetu. Tena katika ardhi zikawamo maadini mbalimbali. Mbali. Tena ndiyo kikawa kipindi cha ardhi na baadaye ukatokea uhai juu yake. Maana ya pili ya aya hii ni kuwa kila kiliomo ulimwenguni kimo chini ya ufalme wa Mwenyezi Mungu peke yake. Wala hapana ufalme usipokuwa wake yeye. Na nguvu zozote anazopewa mtu hatoweza kuuendesha ulimwengu atakavyo. Ukomo wa uwezo wake ni kunufaika na vilivyoumbwa na akajua baadhi ya siri ziliomo ulimwenguni ambazo zilikuwa zimefichika. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu pekee ndiye aliyetua na kutawala juu ya arshi iliyo juu ya vyote vilivyoumbwa na kwamba nyota na vitu vyote haviendi ila kwa amri yake peke yake. Maana ya tatu ni kuwa kupishana usiku na mchana kumetokea baada ya kushaumbwa ardhi na mbingu. Basi hizo ni hali zenye kuhusika na asili ya uumbaji wa dunia na mahusiano ya baina ya mbingu na ardhi na kuzunguka kwao na mwenyewe subhana mwenye kumiliki ufalme na utukufu na ukarimu. Ilivyokuwa Mwenyezi Mungu Mola mlezi wenu ndiye aliyeumba kila kitu peke yake basi muombeni yeye tu kwa kumwabudu na kwa mengineyo mkimtangazia hayo maombi kwa udhalilifu na kunyenyekea kwa dhahiri au bila ya kudhihirisha. Wala msipite mipaka kwa kumshirikisha na wenginewe au kwa kumdhulumu yoyote. Kwani hakika Mwenyezi Mungu hawapendi wanaoruka mipaka na wafanya uadui. Wala msifanye fisadi katika nchi njema kwa kueneza maasi na dhulma na uvamizi. Na muombeni yeye subhanahu aliyetakasika kwa kuiogopa adhabu yake na kwa kutumai thawabu zake na hakika rehema yake ipo karibu kwa kila mwenye kufanya mema na hayo ni hakika. Na Mwenyezi Mungu alitakasika, aliyetukuka peke yake ndiye anayezipeleka pepo kubashiria rehema yake kwa mvua ambazo kwa sababu yake ndiyo makulima humea na konde humwagiwa maji. Hizo pepo hubeba mawingu ambayo nayo yamebeba maji. Tunayachunga mpaka yafike kwenye nchi isiyokuwa na mimea ambayo ni kama maiti asiye na uhai. Yakamiminika maji na tena Mwenyezi Mungu husababisha kumea namna kwa namna ya mazao na matunda. Na mfano kama huu wa kuhuisha ardhi kwa mimea ndivyo tunawafanya maiti wakawa hai. Haya ni kwa ajili mpate kuikumbuka kudra ya Mwenyezi Mungu na mpate kuamini kuwa kupo kufufuliwa. Na ardhi njema yenye rutuba nzuri huzalisha mimea inayokuwa kwa nguvu kwa idhini ya Mola mlezi. Na ardhi mbaya haitoi ila mimea michache isiyo na faida ambayo huwa ndiyo sababu ya dhiki ya huyo mkulima.